És menjar a Barcelona, un segle de menús de l'arxiu 1888-1980, on s'exhibeix per primera vegada al públic un centenar dels més de 3.000 menús de restaurants de la ciutat que per una cosa o per una altra l'arxiu guarda entre els seus fons. La primera impressió és enganyosa, sembla només una mostra que no va més enllà de l'estètica i de la curiositat curiositat tafanera per saber que servien els restaurants fa ara un segle, però no, és molt més que això. És la història moderna de Barcelona a través dels menús, cosa que té el seu mèrit. Hi ha exemplars que expliquen la vida quotidiana i altres que són peces de museu extraordinàries i com a aperitiu tenim, per exemple, el menú del banquet de la Victòria de la Lliga Regionalista del 1905, cuinat a can Culleretes i servit al frontó Condal, un àpat que després d'una cadena d'esdeveniments va desencadenar una desproporcionada reacció militar a Barcelona Barcelona i va marcar un punt d'inflexió en la política catalana, i tot arran d'un consumer pastissets de carn i gelatina de capó trufada pel que fa mm, per què l'Arxiu Històric de Barcelona té entre els seus fons doncs, una col·lecció de menús mereix una explicació prèvia, podria no tenir-los, no està entre els seus propòsits créixer geomètricament en volum a base de tresura de tot. Passa que Agustí Massana, 1855-1921, és fundador de l'Escola Massana i Massenes de les Arts, va tenir en vida una vocació de col·leccionista insaciable. Va saber intuir el valor estètic de la fotografia, de les peces de vestir i també del disseny en els objectes sense aparent valor comercial, com els menús de restaurant. Va donar la seva col·lecció a la ciutat, menús inclosos, i després d'ell altres van van fer el mateix com l'escriptor, il·lustrador i músic a Peles Mestres. Tan accidental i casual és aquesta col·lecció de menús que es va aturar en el temps.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 Aquest document presenta la realitat comercial del districte i les propostes d'actuació municipals. Un dels principals objectius d'aquesta iniciativa és consensuar i compartir una visió estratègica del comerç de proximitat pels propers anys en l'àmbit del districte. I quins són els objectius d'aquest pla? Doncs són crear un entorn físic més atractiu per als comerços, ajudar els comerços a ser també més competitius i tenir millors marges, a fer fronts als canvis, tant pel que fa als perfils dels consumidors com als canvis provocats per la tecnologia, a potenciar l'experiència de compra al districte i a enfortir els eixos i les associacions de comerciants. També pretén millorar aquest pla la visibilitat del districte com a destinació comercial, potenciar la relació del comerç amb altres sectors d'activitat econòmica, enfortir la integració entre ciutadà i comerç i el paper social del comerç, mesurar i millorar l'impacte i el rendiment dels recursos invertits i treballar per enfortir els recursos propis. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha explicat que aquest pla de comerç del districte de Sant Andreu és una important aposta municipal que ens serveix per definir la visió comercial del territori i per proposar accions per enfortir el teixit comercial amb un horitzó 2014-2019 i ha afegit que per a la redacció i desenvolupament d'aquest pla hem comptat i comptarem amb la participació de les associacions de comerciants del territori. Parlem ara de les oficines d'atenció al ciutadà dels districtes que ara doncs, treballen per oferir, més, per oferir una visió diferent de l'atur perquè oferiran assessorament laboral. Les oficines de detenció al ciutadà, la OAC, del districte barcelonins amb una taxa d'atur més elevada tindran un servei d'informació i assessorament en matèria d'ocupació. Doncs hem de dir que fins ara aquests serveis es vinculaven a través dels 10 punts d'atenció i els equipaments propis de Barcelona Activa, amb la inclusió d'un punt d'atenció a les OAC es vol donar a conèixer els recursos i l'oferta de programes municipals destinats a orientar professionalment les persones que no hi accedeixen de forma proactiva. El servei es desplegarà a les oficines d'atenció al ciutadà ubicades a Nou Barris i Sant Andreu, entre d'altres. A més, s'instal·larà un punt d'atenció al Centre per al Desenvolupament Professional Porta 22 de Barcelona Activa, situat a Sant Martí. La tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Requesens, ha explicat que des de l'inici del mandat el govern municipal ha tingut com a prioritat l'atenció a les persones i la lluita contra l'atur i per això aquesta iniciativa pretén que els serveis de Barcelona Activa tinguin més vocació de proximitat per tal que la gent que busca feina augmenti les possibilitats de trobar-ne volem acostar-nos al màxim al ciutadà per donar a conèixer tots els recursos ocupacionals i de formació que tenim i que posem a la seva disposició, segons ha afegit la tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, Sònia Requesens. En aquest sentit, un dels reptes és arribar a les persones desocupades més grans de 45 anys amb poca formació, que és el perfil majoritari de la població aturada de la ciutat i que, en canvi, acudeix menys a Barcelona Activa. Així doncs, les oficines d'atenció al ciutadà inclouran un servei d'informació i de primera orientació en matèria d'ocupació i autoocupació que, a més, permetrà derivar la persona cap als serveis de Barcelona Activa que s'ajustin a millor les necessitats i les demandes que presenti. Es prestarà una atenció personalitzada a cada usuari per resoldre'n els dubtes de manera àgil i no caldrà cap cita prèvia per tal de facilitar al màxim l'accessibilitat dels ciutadans a la informació requerida. A cada UAC hi haurà un assessor que atendrà les demandes dels ciutadans i identificarà les seves necessitats a fi de, de proposar-los els recursos adients a la seva situació. L'horari serà de dilluns a divendres de 8 i mitja del matí a 2 i mitja del migdia en els 6 punts d'atenció. El concurs per prestació d'aquest servei s'ha ubicat aquest dilluns i els punts d'atenció començaran a funcionar a principi del mes de març. I ara ens n'anem cap al barri del Bon Pastor, perquè l'Associació de Veïns d'aquest barri del Bon Pastor impulsa un grup de voluntaris per ajudar la gent gran. Com bé deia en Jordi, l'Associació de Veïns del Bon Pastor i diverses entitats del barri han creat un grup de voluntaris que ofereixen serveis d'acompanyament i d'ajuda a equipaments de gent gran per ara el, fo el formen doncs, una desena de persones, però esperem eh, ampliar-lo. L'entitat recorda que amb una o dues hores a la setmana de voluntariat es pot ajudar molt. La Maria rep sovint la visita de la Isabel a la residència per a gent gran del Bon Pastor. Li agrada que la treguin a passejar pel pati i que li llegeixin també revistes. Com la Isabel, una desena de voluntaris del barri faran companyia doncs, als usuaris d'aquest centre. Un altre dels serveis que ofereixen els voluntaris és l'acompanyament als centres de salut i als hospitals. La idea de formar aquest cos de voluntaris neix de l'Associació de Veïns del Bon Pastor i diverses entitats d'aquest barri. Des de l'entitat fan una crida als veïns a formar part del grup de voluntaris, asseguren que els equipaments del barri necessiten l'ajuda de persones desinteressades que vulguin donar un cop de mà. I ara obrim ja pàgina cultural per parlar dels 75 anys de l'escola Emili Juncadella per celebrar el 75è aniversari s'organitzen un reguitzit d'actes al llarg d'aquest curs escolar. Més endavant s'organitzarà una conferència a càrrec de Jordi Coca, que és el guanyador del Premi Sant Jordi de Literatura de l'any 2000, director teatral i exdirector de l'Institut del Teatre. El Jordi Coca és antic alumne del centre i aquesta conferència es celebrarà el proper mes de febrer. En un àmbit més lúdic, festiu, també es farà un master, una masterclass al carrer en col·laboració amb el DIR i una paellada popular cap a l'abril-maig del 2000, bueno, d'aquest any, del 2015. Exacte. A més a més, tots els alumnes de l'escola faran una sortida col·lectiva al castell de Montesquieu, ja que Emili Juncadella doncs, va ser-ne el, darrer, el darrer propietari. Dos apunts abans d'acabar aquest primer recull de notícies del dia. Parlem ara de la nau Escola Llotja, que amb la seva seu a Sant Andreu tanca avui l'exposició Liaisons de Ramon Guillem Balmes. Fins avui podeu gaudir d'aquesta exposició de la nau Escola Llotja de Seu de Sant Andreu, que està ubicada doncs, aquí al carrer Permanyanet, número 40. Per si voleu també més informació, doncs, heu d'accedir a www.llotja.cat. L'exposició Liaisons és una selecció d'obres de Ramon Guillem Balmes que representa per l'escola, per aquesta, per l'escola Llotja, un esdeveniment d'autèntica rellevància. I atenció perquè avui estarem al districte de Sant Andreu, a la seu de l'Ajuntament de Sant Andreu en directe i què és el que es realitzarà allà? Doncs a partir de dos quarts d'una del migdia, presentació i sorteig de la Copa de la Reina de Waterpolo. La Reial Federació Espanyola de Natació i el Club de Natació Sant Andreu us conviden a la presentació i sorteig de la Copa de la Reina que es farà avui, divendres 23 de gener, a dos quarts d'una del migdia a la seu del districte de Sant Andreu, a la plaça Borfila, a la sala Andreu Cortines. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquesta serà una de les notícies que formaran part en aquest programa d'avui. El que fem ara mateix, doncs una petita pausa, escoltem una mica de música i tor tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Fins ara! d'escollir-te. Plou i deixa de recordar-me a poc a poc el que jo sóc, el que penso. Lluny de les mirades que em conviden a ser algú que no sento. Si pogués fugir, trencar amb la inèrcia d'aquest cercle que em gira.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 Avui divendres 23 de gener a les 12 i mitja a la seu del districte de Sant Andreu, plaça Orfila número 1, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, assisteix a la presentació i sorteig de la Copa de la Reina Waterpolo femení. A la roda de premsa a mesa del regidor Blasi hi participaran també el president del Club Natació Sant, Andre, Sant Andreu, Àngel Bernet, i el president de la Real Federació Espanyola de Natació, Francisco Car Carpena. Doncs la Copa de la Reina de de Waterpolo femení es farà del divendres 6 al diumenge 8 de febrer a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu. Es troba a la Rambla de Febrer Puig número 47. Enguany és la primera vegada que es podrà seguir la presentació i el sorteig dels, dels aparellaments dels equips per streaming a través de la pàgina web de la Real Federació Espanyola de Natació, que és www.rfe.com N.S. Aquesta competició és una de les més esperades de l'any en el waterpolo femení i la celebra des de la temporada 1996-1997. Molt bé, doncs després d'aquesta petita pausa ja tornem a ser aquí novament amb tots vosaltres per parlar amb el nostre company Ernest, que avui, com igual que l'altre dia, ens parla dels microcrèdits, que ja és el que eh, ofereix des de la Fundació Trini Jove. Molt bon dia, Ernest. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que ens pots comentar sobre els microcrèdits i, i aquesta, aquests aquesta forma de treball que es realitza des de la Fundació Treni Jove. Bueno, doncs avui volia comentar, fer una mica com de, de balanç d'aquest doncs, any i escàs que, que porta el programa, que recordem que és en col·laboració amb el districte de Sant Andreu de l'Ajuntament de Barcelona, amb Barcelona Activa i amb el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i, i que de moment a, eh, a dia d'avui, a punt d'acabar el mes de gener, podem dir que, que ha servit per finançar sis projectes d'autoocupació uh mm-hmm. -huh. que si us sembla així molt ràpidament els podem repassar sí. ja que és el que millor explica doncs, a quina és la finalitat d'aquest projecte eh, d'una banda s'ha finan finançat eh, l'any passat una carnisseria d'un emprenedor d'aquest mateix barri de Trinitat Vella uh mm-hmm. -huh. també un taller de reparació i venda de pneumàtics d'ocasió també aquí a Trinitat Vella un projecte muntat per dos socis i després també seguint en el barri de Trinitat Vella un altre negoci composat per dos socis que és una serralleria uh -huh. i ja, en la segon, ja entrats en el 2015 com hi vam explicar fa algun programa s'ha també finançat un projecte d'un instal·lador de, de fibra òptica i, i coure uh -huh una sola persona, un autònom, també d'aquí de domiciliat aquí al barri de Trinitat Vella i també un negoci de venda online i a botigues de joieria d'una veïna també d'aquí al barri i, i el darrer projecte finançat, aprovat i finançat aquesta mateixa setmana uh -huh. d'un home també que ha domiciliat el, el negoci Gilbarri que treballa com a periodista mhm. uh ah. -huh. del gremi aquí uh mhm. -huh. eh, realitzant doncs, càpsules audiovisuals per televisions del món àrab que és d'on ell és originari, uh mhm. -huh. concretament d'Iraq i, i realitzant aquesta feina com, com a autònom evidentment a part doncs, seguim eh, informant, assessorant i acompanyant altres projectes no només d'aquí Trinitat Vella sinó recordem també dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver uh -huh. i en esperes de ben aviat poder donar la bona notícia que sigui oficial l'ampliació a la resta de districte de Sant Andreu uh -huh. i esperem que també algun altre districte veí però bueno, a dia d'avui, com per recapitular una mica, serien aquests, aquests sis projectes, a part de que, com deien, s'hagi doncs, s'hagi assessorat, informat a una desena o vintena més Uh -huh. I si em permeteu, ja que ho vaig eh, comentar molt ràpidament la setmana passada, sí. també recordar que un altre projecte, tot i que no sigui del districte que, est, que estem acompanyant, eh, està ara mateix enmig d'una campanya de, de micromecenatge dins de la plataforma Goteo, que és el taller de vidre artesanal 40 plumes del barri de Camp de l'Arpa, i que encara estan amb aquesta campanya vigent fins d'aquí, bueno, jo crec que fins al que queda de gener, mm -hmm. o mhm. més o menys 5-6 dies, i això ho podeu veure a la plataforma Goteo, posant el nom del projecte que es diu Corazón de Cristal, que recordem que és per poder adquirir un forn que els hi serveixi per, pues, per poder treballar aquest vidre bufat, que és la seva activitat principal, i si no a la pàgina web d'aquest projecte tan interessant que és 40plumes.com. Molt bé. Doncs esperem que a tots ells els vagi molt bé aquesta proposta que també doncs, acompanya la Fundació Treni Jove. No? Exacte, doncs moltes gràcies i qualsevol interessat, interessada que ens escolti mm. i que vulgui que se l'ajudi tant sigui per accedir a aquest microcrèdit com si no, senzillament perquè se'l pugui assessorar, sigui o no mm-hmm. de, de, del districte, doncs ens pot contactar al telèfon d'aquí, que és el 93 345 92 21 demanant per qualsevol persona de l'equip d'autoocupació de Trini jove. D'acord, doncs estarem pendents a veure si hi ha alguna persona que estigui interessada en aquest projecte i evidentment doncs, si és d'aquí dels nostres barris doncs molt millor. No? Doncs moltes gràcies. D'acord, doncs moltes gràcies Ernest. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. Molt bé, doncs a l'espera que ens demanin pas des del districte de Sant Andreu, des de l'Ajuntament del districte, on d'aquí una estona doncs, es farà la presentació i el sorteig de la Copa de la Reina de Waterpolo. Nosaltres el que fem ara mateix és continuar explicant-vos algunes de les notícies que formen part del programa mm, del programa d'avui. Doncs eh, comencem parlant del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix la conferència Bòsnia en bicicleta pel País de l'Aigua. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui divendres a les 7 de la tarda la conferència Bòsnia en bicicleta pel País de l'Aigua, a càrrec de Xavi Tarafa, recorregut per Bòsnia en bicicleta. Doncs hem de dir que eh, aquesta activitat es realitzarà a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, és organitzada per Coneguem el Món i col·labora el districte de Sant Andreu juntament amb el Centre Cultural Can Fabra. Continuem explicant d'altres informacions abans de connectar a que ja ens demanen pas des de la seu del districte de Sant Andreu. Dir-vos que avui, precisament, se celebra els 240 anys de l'Escola Superior d'Art i Disseny Llotja. Ja són 240 anys eh, transcorreguts des de la seva creació, des de la creació de l'Escola Gratuïta de Disseny, els actes commemoratius de la, del qual tindran lloc avui a les 10 al Saló d'Actes de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona. Molt bé, doncs el que farem ara mateix, una petita pausa i tornarem tot seguit eh, ja directament des de la seu de l'Ajuntament del Districte de Sant Andreu. gonna make Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i el que ens toca ara és connectar ja directament amb la seu del districte de Sant Andreu, que es troba a la plaça d'Orfila número 1, on és a punt de començar a la presentació i el sorteig de la Copa de Sa Majestat, la reina de waterpolo femení. Connectem amb el nostre company d'esports, amb Guillem Adelit, molt bon dia. Bon dia. Doncs sí, sembla que ja estan ja estan connectant. Estan parlant. En parla el regidor Raimon Blasi. Gràcies a un acte com aquest, però ja no al aquesta Copa de la Reina de Gràcies al eh, Sant Andreu tenim una complicitat, tenim una possibilitat de donar satisfacció al districte de Sant Andreu, per tant de poder portar el nom més enllà de la pròpia ciutat de Barcelona, doncs més enllà de Barcelona, pròpia propi territori català. Per tant, aquesta satisfacció que tenim, fa moment documental també amb el president de la Federació Catalana de Natació, que segur que farà referència a aquesta complicitat que tenim per poder treballar i segur que també requerim de la col·laboració de la Federació Espanyola, que és el seu president, el senyor Carpena, i per poder tirar endavant la candidatura de la Martina de la com vull. sens dubte que tindríem aquesta oportunitat a Barcelona i aquesta presència com a ciutat de, de Barcelona i com a ciutat de Sant Andreu. Desitjar molta sort en els i per descomptat molta sort en tota la competició, felicitar els clubs que participen, a les seves i per descomptat amb allò que diem, allò competim amb valors, l'esport també ens aporta tot un esport amb un nivell immunitari, però que per part del Ministeri de l'estació ha a manera l'ha pujat al nivell més tard que pot pugui aquest esport. Per tant, moltes felicitats. Molt bé, Guillem, doncs si pots, si pots acostar una mica més al micròfon. any la Real Federació Espanyola ens ha donat el grup de primer Cullers, però que organitzar la, la Copa de la, la novena edició de la Copa de la Reina eh, de Waterpolo Femení. Estem segurs que serem testimonis de grans partits i que eh, els, els millors equips d'aquesta televisió de la de la Lliga Espanyola perquè nosaltres eh, serem testimonis en primera persona d'aquest espectacle esportiu al qual us convidem a assistir, on bé segur veureu grans partits protagonitzats per grans esportius. Només desitjar-vos a totes vosaltres molta sort per als sorteig i que gaudiu d'aquest esdeveniment. Moltes gràcies. la Bon dia a tothom, autoritats, eh, jugadores, eh, directius, eh, mitjans, eh, tots tots molt bon dia. Eh, en primer lloc, i en nom de la Federació Catalana, eh, felicitar el Congrés de Sant Andreu, que com bé el seu president, eh, una nova junta que, que, que va entrar abans de del 2014, però que eh, continua treballant eh, a tope per l'Atapolo, eh, continua, com havia dit, eh, durant molts anys ha sigut la, la, la seu del Campionat de la Copa del Rei de l'Atapolo masculí i aquest any per primer cop i és la seu de la Copa del Rei. Per tant, felicitats presidente, a president, el de la Junta y por los nosotros que seguimos trabajando para pels, los nostres, nuestros esports. A la Federación Española eh, mi agradecimiento en nombre de los de la catalana, en nombre de los clubes catalanes, porque siguen confiando también en la organización de todos estos eventos. Este año volvemos a tener aquí la Copa de la Reina, luego tenemos la Copa del Rey en la federación de Barcelona. Yo creo que esto es una demostración de la confianza de la Federación Española con, con, con nuestros clubs, con nuestra federación, y por lo tanto, eh, palabras de, de agradecimiento Benevento, també a l'Ajuntament de Barcelona, al districte de Sant Andreu, eh, perquè jo crec que torna a ser Sant Andreu, torna a ser la capital del nostre, del nostre waterpolo, tant el waterpolo català com el waterpolo estatal, eh, jo crec que de la remuneració del club i del gran suport de l'Ajuntament i del districte eh, amb el club sols poden sortir coses bones com aquesta organització de nou de la Copa de la, Copa de la Reina. Com a president de la Federació Catalana, molt orgullós dels vuit equips finalistes, sí, són equips catalans, per tant, paraules de, de, de, de felicitat i paraules d'agraïment també de felicitar a tots els clubs catalans perquè eh, tornen a estar aquí i espero doncs, que, que guanyi, com espero que guanyi el català, però que d'aquests doncs, que, sigui, que sigui el millor. També confirmar eh, les paraules del, del Raimon, eh, regidor, eh, referent al que pot ser la possibilitat de l'organització del Campionat d'Europa de Pol Masculí venir del 2018. Seguim treballant, bé com ha dit, seguim treballant amb una publicitat amb l'Ajuntament, amb la Presidència Espanyola de Negociació, amb l'ELEM, i en tot cas del seu pressupost perquè realment, i espero ben aviat poder, que puguem donar allò, eh, bones notícies a l'Ajuntament, la Ràdio espanyola i de que finalment siguem la seu del, del Serrat d'Europa del 2018. Jo crec que és molt bo pel nostre esport, és molt bo per, per, per, la, per les nostres waterpolistes eh, i crec que el waterpol femení està demostrant realment on està, campiones del món, campiones d'Europa, campiones olímpiques, i crec que això és un gran espectacle i us convido a tots en els propers eh, primer cap de setmana de febrer a disfrutar la Metropol femení, que és el millor del món. Moltes gràcies. Hola, tot seguido, eh, Santi en representació de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat. Gràcies, molt bon dia a tothom, presidents, representants de districte, les capitanes i una bomba de Polo i mitjans de comunicació també. Molt bon dia a tothom. Bé, eh, el, aquest esdeveniment és un esdeveniment que tipifica molt i que matitza molt el nivell del polo català. M'agradaria, en primer lloc, agrair, agradecer a la senyora Gràcies que Espanya de Natació una vez más la confianza que pone en las nuevas asesoras de la Federación, que es el que está diciendo que está ocupado della ripartenza. Qualcuno contra Sant Andreu des del punt de vista institucional és un dels punts estrella del món de l'aigua del món de l'alimentació. Té el seu cas específic per nosaltres, en el sistema esportiu català, per la seva valor dels esportistes, pels bons de base que té, per la seva infraestructura d'equipaments, però també també per la seva capacitat d'execució a nivell d'organitzar esdeveniments. Per això, entitats com la Creu de l'Espanyola de Nació eh, se'n recorden sovint tots els altres. M'agradaria des del punt de vista institucional del govern de la Generalitat de Catalunya desitjar i recolzar i donar suport a tota l'organització per intentar sortir de la millor manera possible, desitjar a totes les capitanes, tècnics i equips la millor sort possible en els sorteig i després guanyar el millor. I recordar-vos també que el futbol femení està passant els seus millors anys, està passant el seu millor moment i aquest esforç, aquests, aquests èxits, aquest nivell, aquest posicionament, aquests ser referents a nivell europeu a nivell mundial, eh, és un equilibri que s'ha de buscar constantment. I aquest equilibri el comença a buscar els mateixos clubs, els mateixos presidents, amb les seves juntes fent aquest esforç per lluitar, per mantenir un equip de les característiques que cada cop tenen, però també passa per la valua i pel gran potencial dels professionals dels tècnics, els tècnics, els tècnics, els equips, també passa per nosaltres, per la gran qualitat que tenim amb la feina que hem fet aquests anys de, de, de, de, de polítics al principi, però també passa perquè les institucions recolzen en un moment i donen aquest suport per seduir i per atraure grans esdeveniments de protecció de la gent. Tot això suma i fa que estigui molt Per tant, desitjo que continuem així durant força anys, cosa difícil. Desitjo també molt bona sort a tots els equips al llarg de l'any, molt important. Y por último, señor Fernando Carmena, presidente de la Real Federación Española de Rugby. Hola, buen día, tothom. Una vez más, aquí en Barcelona, una vez más en San Un placer, un orgullo poder dirigirme a vosotros. En primer lugar, lo que institucionalmente toca lo correcto es agradecer obviamente a todos los que permitís y posibilitáis de hecho de que hoy estamos presentando aquí una nueva edición de la Copa de la Reina. Por tanto, desde derecha a izquierda, de izquierda a derecha, todos, generalidad, distrito, distrito, ayuntamiento, club, Federación Catalana, por supuesto, muchas gracias por aglutinar, como bien decía y esfuerzos para conseguir que lo que para nosotros es una condición referente, que es la Copa de la Reina, en un escenario en el que procuramos que nuestros activos potenciados por los éxitos deportivos, nuestros activos que son las competiciones, procuramos identificarlas, procuramos de alguna manera de la mano de los organizadores y de quienes colaboran hacer que el marco en el que se desarrollan esas competiciones, ya no por lo que significan, sino por lo que proyectan, San Marco Digno, en el que todos estemos concienciados de que nuestros excelentes deportistas, que son campeonas del mundo, que son campeonas de Europa, que son subcampeonas olímpicas, que sientan orgullosas de luchar todas juntas, unas contra otras, en el marco, en el seno de la organización de sus propios clubes, pero que en cualquier caso proyectemos y con los esfuerzos infinitos que se hacen en ese sentido tenemos un deporte que busca un espacio constantemente, que tiene que tener un reflejo en los medios, pero para ello tenemos que poner el escenario más adecuado. Los artistas los tenemos. Copa de la Reina, deporte femenino, deporte femenino, un éxito, un placer. Y como también se ha dicho anteriormente, lo suma de muchas cosas de unos clubes de apuesta, de unos dirigentes que gestionan unos clubes cada vez, lo decimos siempre, más complicado, pero no por decirlo siempre, no debemos esconder una realidad, cada vez es más complicado hacer compartible, ya no digo el esfuerzo económico, que por supuesto, pero es el esfuerzo de, social, de uso de instalaciones que excluye, porque cada vez el entrenamiento es más exigente, que excluye un espacio porque paga más <laughs> Hacéis, desde luego, equilibrios que se tienen que, que valorar públicamente y que lo hacemos desde el conocimiento y el conocimiento de que esto sucede. A partir de ahí se pone en marcha el, mecanismo del deporte. El de técnicos, el esfuerzo de los técnicos, el esfuerzo de los deportistas y por supuesto los resultados. Y aquí tenemos el inmenso lujo de no solamente estar nosotros, sino de estar los capitanes, las capitanas, las que representan realmente a la fuerza de este deporte en este momento, que son los deportistas, que ahora compitiendo bajo el gorro de distintos clubes, nuestra a luchar por ese espectáculo que reclamaba eh, Ángel que y a verlo, difundándolo, pues eh, consigamos que sea lo suficientemente atractivo. El waterpolo femenino español vive el mejor, sin duda, momento de su historia. Sin duda. Pero eso solo es posible porque tenemos un nivel de abajo arriba impresionante lo que hace la Federación Española los equipos nacionales lo que hacen es recoger los frutos, ordenarlos, ayudarlos, comprimirlos y tirar para adelante. Lo que tenemos que intentar que el éxito de arriba retroalimente lo que provoca ese éxito. ¿Para qué? Para que podamos seguir teniendo éxito. O sea, es difícil en un mundo de la competencia. En un mundo de deporte que es competencia pura. Otra cuestión. Hay una alusión indudablemente, Cataluña, el waterpolo español, el waterpolo catalán, la ciudad de Barcelona, siempre apuestan por el deporte ti. Y ahora estamos en un reto. un reto que llevamos en la mano es intentar que el waterpolo, que se lo merece, pueda albergar aquí un campeonato de Europa para refrendar lo que ya se está haciendo. Estamos en ello y pensamos que si nosotros hacemos las cosas muy realmente podamos confirmar que esto es así. Pero bueno, estamos en la Copa de la Reina. ¿eh? Eh, todo el mundo esperando dónde, qué bolita saldrá y con quién te toca el primero y a ver si me lo puse, Y esto realmente es lo apasionante de una competición que se ha convertido en una competición estrella en lugar de pueblo Entonces, intensidad, para otro uno se queda fuera Es la vida, es el deporte, pero hay otro día ¿sí? que cae un día, luego que la liga y si no hay posibilidades de de a deporte. Por tanto, y competición termina en la Lo importante es la bolita, suerte, respeto a los árbitros, los entrenadores ser acertados, el eh, público respetemos todos y hagamos un gran espectáculo de lo que ya lo es. Pero sobre todo que se note que es un espectáculo. Suerte y muchas gracias. la palabra a Antonio Aparicio que nos explicará la mecánica del sorteo. Vamos a presentar a las jugadoras representantes de los clubes, que además tienen las encargadas de, de extraer estas bolas. Empezando por eh, mi derecha tenemos a Marta Bach en representación del Centro de Adaptación Matar la Sirena, a Patricia Herrera del eh, Madrid Moscardó, a Olga Núñez del Sabadell, a Lorena Miranda de Dos Hermanas, a Laura Vicente del Mediterráneo, Lorena Lloret del San Andreu, tenemos a María Cifuentes del Tarrasa y a Gemma San del Rubí. Un aplauso para ellas. anche Doncs sí, som a l'espera de que es realitzi aquest sorteig de la Copa de Sa Majestat la Reina de Waterpolo femení. En tot cas, continuem connectats. Si a la una del migdia encara no ha acabat el sorteig, doncs hauríem de, de tallar per donar pas a, a la programació habitual de Ràdio Trinitat Vella. Continuem en, en directe. Bueno, el, el procedimiento del sorteo, primero, en primer lugar, las representantes de, capitanas de los diferentes equipos, los, de, los de equipos clasificados introducirán el respectivo equipo en el recipiente que tenemos preparado para el sorteo. Seguidamente cada una de ellas eh, se acercará y cogerá una bola, eh, una bola que dará el orden de, los partidos. Los partidos, el sorteo tal como vaya saliendo, empezaremos por la parte izquierda, iremos rellenando los cuadros, y primero haremos el primer emparejamiento de la izquierda, luego el segundo emparejamiento y nosotros pasaremos al lado de la derecha, tenemos el primer emparejamiento de la derecha y el segundo emparejamiento de la una vez completado todo, el cuadro y ante la petición del organizador de jugar el último partido, pondremos los horarios, siempre respetando el sorteo de salido, los horarios de cada uno de los, encuentros. Por lo tanto, cuando estamos esperando para el sorteo, podemos proceder a introducir los nombres de cada uno de los equipos a la bolita correspondiente pues una vez podemos ir introduciendo a los siguientes. Una vez ya tenemos... Una vez ya tenemos... podemos, podemos iniciar el sorteo como queráis vosotras, ¿quién la primera? Si quiere empezar. Eh, una nación os salvó, nadie mostrado. otra voluntaria? ¿Aquí? Luna Nació Luna Rubí. Siguiente. Lula besó San Andrés. ¿Otra voluntaria? para el lado derecho del cuadro. Una de ley. Grupo de Mediterráneo. Bé, doncs estem escoltant els noms dels eh, clubs de... El clubs de natació que s'emparellaran i formaran part d'aquesta Copa de Sa Majestat la Reina de waterpolo femení. Una competició que es realitzarà el, del divendres 6 al diumenge 8 de febrer. Tenemos el Club Natació Sant Andreu que jugará el, último partido a las 20, 30 horas. El partido anterior, que será a las 18.45, con una Madrid moscardó una canción Rubí. A las 15.15, eh, una Sabadell, Esportivo Mediterráneo. Y a las 17 horas, Club del Pueblo de las Hermanas de una canción, Bueno, a continuación abrimos turno de preguntas a los medios de comunicación, a las jugadoras que tenéis aquí, a las jugadoras que pulsar. Adelante. Bueno, son nadie se eh, vamos a hacer la primera, empezamos todos. ¿sí? Hola, eh, Olga Domínguez, eh, sorteo, resultado, ¿cómo, cómo vemos? Mm, bueno, nosotros de Mediterráneo es un equipo físicamente duro y con una partida más abierta para tener las filas del principio no que contenta. ¿Y la ah, capital, la capital del Mediterráneo? Bueno, sabéis. También sí, no, pero habrá que a jugando y como siempre dando las pelotas al Yo quería preguntar a, a eh, bueno, eh, para los nuevos equipos eh, fuertes, se ha tocado su sector, eh, quizá lo tiene bien para pasar o Bueno, las preguntas de hermanas, yo creo que también un llegado a casa un partido de uno. Luego me he ahí durísimo de tener jugar al fútbol tiempo, pero bueno, primero pensar en las hermanas, luego ya a ver qué pasa entre ellos y a pensar en los por primero, los hermanos. Doncs estem escoltant les paraules de les capitanes de cada club de natació. Uh, soc de Ràdio Pines Vella, um, pregunta per l'Helena. Uh, eh, bé, primer rival, Terrassa, i s'ha evitat el Sabadell en el quadre, per tant, Sabadell a l'altre costat del quadre, tots els que volíem. Uh, eh, quina és la teva valoració? Bueno, crec que el nostre grup és molt competitiu, que també m'agrada i, i tindrà la seva perquè són, són partizkakoan eta ikaskolana kontsali resultatuzkoan ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, sea, ¿te pedir que valoren también el sorteo a las jugadoras que no, que no han ganado, empezando por Patria Herrera. bueno el rugby es un rival Bueno, yo creo que los otros equipos que hay en la temporada de a rivales va a ser un partido bonito, eh, de jugar y de ver, entonces pues yo creo que luego a un posible cruce pues más favorable que el otro grupo, ya que son los otros rivales quizás más, más fuertes en otro grupo, pero bueno, primero el primer partido y espero que sea bonito y que nos lo disfrutemos todos. Rubí, llama. Pues, a ver yo creo que he hecho para Partido, un partido con rivalidad bastante directa y no sé, con ganas, con ganas de que se eh, Cerramos con un eh, compañeros de la Tabasa. Eh, ¿Sueñas, imagino, con repetir la experiencia de Tarrafa hace dos años? Bueno, hace dos años que... no, es difícil que vuelva a pasar, pero bueno, al menos estoy contenta, supongo que mis compañeras también por el grupo que nos ha tocado, que independientemente de lo que pase luego, es un grupo bonito, con equipos que estamos ahí, ahí y bueno, difícil de, de predecir. Tenim el Guillem Adelit allà a la seu del districte, em sents? Si no hi ha més preguntes... Se Lorena, disculpa. eh, vuestro cruce con... Eh, sí, ahora peligro, sí, con difícil, pero sois un equipo que le plantea, ya lo decía antes Marta, problemas a casi todos los que estáis aquí. Sí, bueno, un partido muy complicado, pero, eso vamos a empezar al final y vamos a llegar al partido. Esperemos que así sea. Eh, insisto, si hay alguna pregunta más, si no, damos por cerrados el sorteo de la decimonovena edición de la Copa de la Reina. sobre todo los equipos, sobre todo las jugadoras y por descontado esperamos que el máximo público se reúna en la piscina Pera Sarrat en los próximos 6 y 8 de febrero. Gracias. Doncs fins aquí el sorteig de la 19a edició de Copa de Reina amb els equips pel Sant Andreu que primer s'enfrontarà amb el Terrassa amb l'últim enfrontament a les 8 i mitja i arribar a la sortirà entre el matí Moscató i el Núvol. Aquesta... Enviarem la informació en el, en el Paraules el diumenge, a, el diumenge al vespre a les, a les 8. Molt bé. Aquesta, aquesta, aquest sorteig ha donat per resultat el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al... Hola? Guillem Guillem, em sents? no sé que no. D'acord, doncs senyores, senyors, que marxem. Que ho deixem aquí i eh, doncs tal com ens acaba de dir el Guillem Adelit, diumenge, eh, bueno, sí, diumenge a partir de les 8 de vespre tindrem més informació al respecte en el programa Paraules d'Esport, però també el diumenge a les 12 del migdia recordeu que hi ha el partit entre la Unió Esportiva Sant Andreu i el Centre d'Esports L'Hospitalet.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 en Raimon Blasi, també el president del Club Natació Sant Andreu, l'Àngel Bernet, i el president de la Real Federació Espanyola de Natació, que també hem escoltat des d'aquí, el Francisco Carpena. Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies i, si et sembla, ens trobem doncs, la setmana que ve. Ens veiem la setmana vinent. Que vagi bé, Jordi. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu-siau.